Mas? Alhamdulillah pangestunipun panjenengan sedaya tansah sehat. Oh, ora ana alangan siji apa ya? Mboten wonten alangan setunggal menapa-menapa. Mboten kang kalih kula. Sik to, Cel, ben kita siji ku mesti lek ngono to. Bagi binagi ki siji-siji. Ngaturaken wilujeng dalu Bu Cangi. Heeh, ah, ah, ah, wilujeng dalu Mas. Ribon ngaturne sedaya kelepatan nggih. Inggih. minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin eh, menawi uh, wonten lepat kula nyuwun agung samudra pangaksami uh, ah, saheng sandirono nggih kula nggih ngoten piye minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin saageng-agenge gadan kula Sik luweh ageng. Lho sik toko saageng ageng gadan kuwi piye? Kaya karo wong tuwek ngono ki dalang kondang aku ngomong ya kudu sing basa to, Heng. Eh. Basa ya basa omonganmu ki kliru. Lah saageng-agenge gad piye to ngono kae? Luput kula ancene ageng, lepat. Lepat kula ancene ageng. Saageng kalepatan kula. Kula nyuwun pangapunten. Yo yo yo gak apa-apa. Lho kowe ki yo sing ngene, Aku kok Ya awakmu kuwi kok. Oh alah, kleru ta iki, Mang. Oh. Sak lepate ageng-ageng kalepatan. Sak ageng-agenge kalepatan kula nyuwun pangaksa. Kula nyuwun pangaksamu. Heeh. Mboten niku ta? Iya. <laughs> Jane yo penak jane karo iki ya. Iya enak. Pripun? Iki petung anyar. Oh nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah anyar mesti sesuk tanggal 9 lak lawas titenono kowe. Lah kok anyar mesti lawas. Lah kok ngerti lawas? Yes. aku wis ngerti pokoke juragan mebel mesti ngono kuwi. <laughs> rame heng iki heng. Rame to? Poso kursi apa lho sing ra kadol ning omah. Maksude payu dituku wong. Lho diutangi yoga-yoga kuwi. Poso malah diutang. Ya ora ngonone iki ning ngalih kowe. Kaya sapa iki bos. Iki daleme Malik Munip Mas iki palaku dhewe. Pak Munip. Lek kuwi ra mampu ya ngomong ya. Lah mboten mampu niki mampune nopo to Bu Limbo? Oh. Kemampuan itu di saya semua. Oh. Eh, ya mong aku ki mung numpangi tok ben dek iki iso munggah ngono. Lho <laughs> kok darani engkres niki eh, sak Aku saulan wis sinau lho Noma. Eh? Sinau lho. Lho, lho kowe saulan apa gak tanggapan? Lho. Sopo sing ngomong? Lho poso tanggapan ora kowe? Lho, tanggapan to. Lho, tanggapan apa traweh paling? Lah ya ora. Aku ning omah dadi wiraswara. Lho. Mosok apa? Iya to. Lho, apa kuwi? Anu backing vokali traweh. backing vokal kok traweh diengkulmu kuwi. Nuwun sewu, Bli, Mbok. Piye le? Ngeten niki. Niki mosok mboten-mboten THR-an iki. Eh, lah sik tau kowe iki kaya ora wong perlu kok mentek eh? masuk sing mbok tembung kok perkara THR iki lho. Mas, sampean ra tau ngerti cirine wong. Lah nggih, cara lek munip kan saiki dadi DPR. Nggih. Iya to, kuwi mergo cirikane piye kowe ngerti? Wah, lah niku mang tanglet karo ngatan. Kula aku ki wong etan iki apine sombong ora penak. Kayak ngene. Bapak Bupati Sina. Ki saestu nggih jeneng tanglet niku. Iya. Ki ya ora mung kasarane gurune iki ora. Ora ya. Wong iki didelok teko cilikane ki apa, senengane piye, sok gedene dadi apa. Kuwi eneng ya, cil ya. Niku wonten tatane. Oh. jenang tanglet. Pripun Mas Percil ngoten? Pripun Mas Percil? Ngeten ngeten ngeten. <laughs> Koso jan koyo angel karo aku. Kemakimen koso njaluk. Lho ora delok cilikane iki nyekel apa. Sok ben tuweke mesti dadi. kasarane lak cilike. Cilike iki mesti senengane nyekel pulpen. Cilikane nyekel pulpen. Nyekel pulpen terus menerus nyekel pulpen sinau pinter. Yeah. Sok gedine mesti dadi bupati. Pulane sekile apik tur pinter. Nek cilikane seneng nyekel pulpen, gedene mesti dadi bupati. bupati. Wah, tenan kowe. Cilikane nyekel apa? Apa neh cilikane nyekel pistol pistulan Nek pistol pistulan kowe gedene mesti dadi polisi. Wis standar polisi wis sak kapolres kapolda pokoke. ning aku lho pokoke etanan lho. Pokoke cilikane pokoke. Tapi lah cilikane teko apa neh kowe? Nek cilikane senengane nyekel gitar. Gitar kuwi mesti dadi musisi. Oh, pengamen kuwi ora mungkin. Nek cilik teko cilikane mesti dadi musisi ternama. Musisi ya. Lah cilikane iki turu wae. cilikane kok turu iki gedene dadi apa? Oknum anggota dewan. Lho, kene iki sing nanggap oknum lho. Lho niki, oh berarti duduk kuwi berarti. <laughs> berarti duduk. Kosa duduk kuwi lho. Berarti yoga nakno. Aku gak ngerti ya. Saman gak omong. Wis diomongi ngono kok ya sengaja kuwi. Berarti duduk berarti. Kleru ki mau berarti wong tanan. Ngono. Lah cilikane iki ngomong dhewe. Iya. Kuwi kuwi apa? Kuwi gedene dadi ngenean. Kok sok ngenean. Lah terus ngomong dhewe mendina kok. ngono dadi dalang iya wong iku awakmu kudu ngerti heng kowe iki seniman iya kowe teko tuban aku saka banyuwangi banyuwangi lak nggon ilmu ya sepurane nak wong tuban iki tetep kalah karo wong etanan kok iso kalah nggon perkara bapopo lho semua bidang lho nuwun sewu bu limbo kula niku mboten pamer kabeh bidang taman takok aku mesti gak ngerti lho lho lho mesti gak ngerti lho mesti ngerti ngerti piye nu ngerti pamer-pamer bab perkara kepinteran. Apa keinginannya awake dhewe mari mlebu mari nindakke ibadah puasa ah, Ramadan. Nah, Ramadan. Nah, kuwi hukume wajib. Wajib. Uh, eh, pangestunipun bucangik, alhamdulillah poso kala wingi kula nutuk tigang dosa dinten. Loh, alhamdulillah. Lho kok pamer rasa pamer kuwi wis tuwek. Loh. Lah kowe pi? Lah aku iki sik SD pamer rapopo wis tuwek wajib. Lah aku yo mung ngandani kok. Lah aku yo ora tau. Niki ka magamis lho. Lah nggih. Nggih. Kula nggih mboten nate mokel kula. Eh, hebat alhamdulillah. Sedina lho ra mokel blas aku. Awakmu ra mokel? Gak. Nek ngono nutuk no. Lho, poso e ora kan mokel kuwi to. Acuh. Maksud aku iki lara-laronen ndek iki. Sesuk ngono kok banter tibake ra poso. Lho ya ya poso, poso. aku sangke bendino tanggapan suaraku entek. Lah ngono. Kaya lari-lari soae. Kuwi Ramadan neng. Kasarane awake dhewe nindakne poso ki wajib. Wajib. Enek sing sunah. Eh apa nek contone poso sunah kuwi apa sing Senin Kamis. Senin Kamis. Sak pitunggalane ki oke. Kuwi gak anu kangen karo jane yo kangen aku lagi ora poso pirang dina ngene wis kuwangen sih. Wah, aku lek nggen posoan mesti gak tau tanggapan lho yang ora tau duit-duit belas. Aku dengin boleh panjer sing kene tak telepone ora enek belas ya. Mosok ta? Mbok wis entek mbok. awak mau disontek kok jarume ora tedas. Lah ape tedas piye wong dipangane ora enek. Kowe eh. eh, tenan aku, Heng. Eh. Kangen tenan Iya, kowe ya kangen ta? Ya kangen tenan. Wah, tenan ya lak nggon posoan lak bengi rame. Rame to. Kaya piye, Heng? Yun biasane nek nggugah wong sahur neng. ye. Nggih. Mriki nggih sami kalih wetanan. Oh, patrol lak kene iki. Patrol ya. Patrol lak gen aku tuk tak telung tang tung dur tuk tak tung telung tang tung dur cah cilik-cilik tabuhane ngono sahur sahur sahur monggo-monggo bapak-bapak ibu-ibu enggal-enggal sahur kuwi lek Ramadan kuwi mesti ngono kuwi iya iya iya terus eh jadi praktek nih to lho ah oke kaya wong sahur wong etanan karo wong kulon apa beda apa ora ya padha ae nak kono kuwi mung enek apa ki kotakane ki enek mumpung enek panganan nggo sahur oh iya eling-eling pas wulan Ramadan wingi nane hmm. jam pitu bar nindakke salat isya terus salat tarawih witir mari ngono bubuk bubuk terus jam loro tangi tok hmm. tel tok tak enak iki sahur sahur sahur monggo monggo bapak-bapak ibu-ibu menika sampun eh, tabuh kalih langkung 30 menit monggo-monggo enggal-enggal sahur sahur sahur monggo monggo monggo bucangi kula sahur sing enak iki nek kacang iki lho lho lho. Sahur, monggo monggo sahur. Imsak. Lho. Nek imsak ora oleh mangan. Poso neh iki. Poso neh. Kok cuwepet imsake Indra. Poso sedina utuh jam 6 wayahe. Allahu Akbar. Allahu Akbar. buka dhisik. Buka minum yang manis-manis. Mari ngono salat maghrib. Maghrib. Terus salat isya, salat tarawih, witir, tadarus, jam loro turu terus tangi. Tak tok tak dindang dindang. Tuh, dindang tindung teh. Tek tang de monggo monggo bapak-bapak ibu-ibu enggal enggal sarung menika tak. Sahur sahur. Monggo sahur sahur. Imsak. Lho. Pak cowok apa tuh yang genamu Pancen jame imsak. Lah imsak berarti gak oleh. Ora oleh mangan. Dilat. Lho, batal no. Oh alah. Poso sedina utone. Nah. Jam 6 mari buka. Kowe mau sahur karo apa? Lho, aku tuh enak karo roti karo sego. Aku desa imsak aku keping bindo aku sana Lah awakmu keramas barang. Lah piye bojoku ngejak terus. Wis suwen aku. Posone jam enam, wayah buka. hari ngono salat maghrib, salat isak, tarweh Sholat witir tadarus. Tarus. Jam loro tangi. Dokter hmm. dok dong Dandung Dandir tak dok tak ding Dandung Dandir dang dir. Sahur sahur. Ibu ibu enggak sahur. Sahur sahur. Imsak. Imsak. Kene. Imsak. Aku ora poso. Lah Apa? Kowe ngomong ngomong poso-poso kono lho. Imsak Orang poso. Lah Apa? Aku ketekan tamu aku. Aku gak poso. Mau pengen makan roti ati akeh men kamu ngakali kancane. Wong kok senengane didongakne lek munip, Mas. Nggih. Gone ngasto minangka dadi wakil rakyat. Hmm, siap, hmm. siap. Derek dedonga mugi-mugi bapa Ali Munip anggenipun ngasto dados wakil rakyat mugi-mugi saged sukses, saged melayani dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Tulungagung. Amin. Awakmu ndongane. Yo, matur nuwun lho. Bapak Munip kalian Bapak Bupati. Eh, kok sematur nuwun apa wis diparingi? Durung. Lah durung matur nuwun. Ya menawane lali engko. Ki mesti enek nah aku ki. Niki jenengan pun. Mumpuni apa? Lho mboten apa-apa maksudnya niku sing benjing-benjing niku tanggal pinten melih ngoten lho. Oh iya iya ana. Prabu. Ya jumenengan lah. Karo iki neh aku. Ngapa? Ngapa to, Cil? Mungkin ora ora kangen to. Aku anak sing anyar jane karo sing anyar. Wong wis bagiane dhewe-dhewe. Bolak-balik kena kernet tentrem. Sugeng dalu Pak De. Sugeng dalu nak. Sugeng dalu Mas Hengki. Lujeng dalu Mbak Probo. Mas Sugeng dalu. Lujeng dalu Mbak. Minal aidin wal faidin. Iya. Minal aidin wal faizin. Wah, ijane hangsi presiden. Karo Kanjeng Bupati ngatur kapan. Sugeng dalu, sugeng rawo, Bapak bupati, uh, mugi tansah pinaringan kawi lujengan. Eh, pinaringan rejeki ingkang kata. Amin. Eh, awet momong anak lan putu, Bapak bupati. Ya, amin. Awet momong masyarakat. Bopo. Nge. Sangu. <laughs> Yolo. Ngawure. Ngapunten. Wong seniman kok songan. Songake karo lek munip. Nge. Uh, munip. Dumateng Bapak munip. muki mugi uh, ugi tansah pinaringan kawilujengan. Rezeki eh, ngasto DPR no. Nggih, engkang ngasto DPR saged menerima Lek munip dhewe. Lek munip pribadi. Oh, lek munip pribadi kasubatan pinaka dadi dewan. Nggih, mugi-mugi saged menerima aspirasi masyarakat. Siap, ah, siap. Iya. Boten. ojo ora sida. Aja, aja. Sekno, iki ana pundutan mau eh apa? Napa? Kiraat. Hmm. Didik wae ngono. Niki niki. Heeh. Oh, kiraat ta. Hmm. Apa kae? Hmm? Sing rada pendek apa? Arum. Oh iya, pendek wae. Ya. Oke. Jenenge apa, Prof? Arum. Oh. Arum. Ya, angkrikan iki takon ngono wis. Saman kok ya wani-wani takon mungkin yang meneng engket mang. Wis dijawab kok kupinge Iya, ku lho. iya. Kupingmu lho bosok. Aku pokok telung-telung dina iki lho ora kebosokan. Sepurane, Oh Mas. iya, wis. Masalah. Oh, ngono to. Jebul mari bosok-bosok nih jaluk sepuro. <laughs> Iya to. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن خلق لكم aku gak iso. <laughs> alhamdulillah kan Mbak? Loh, ya bener alhamdulillah terus apa dangkrik ngono. Ya aja. Yo gak gak gak. Ya bener bener. Bener kan? Bener, alhamdulillah rabbil orang Ora lo prop soan kok pinter apa-apa kok iso ya no. Yo ya. boten biasa. Ya lah, lak dilem kemayu lho. <laughs> Ya, matamu. loh, lho iya ta. Aku wis aku jare ngomong. Aku ket mau ki ape meneng lho jane. nelongso aku aduh aduh kau etan di mata mata mansoma romadona imanan wahdi saban gufirulahu mata kodama min zambin sopo sapane wong nglakoni poso saat jeruning bulan Ramadan bakal di ngapuro dosane awalan akhir sepurani mas ya, kuburane. Apa ki anak kiai aja sembrono. Lho apa yo direken apa anak kiai kok misuan yo Cil yo. Lah kene iku apa direken dek tok sing iso ngono kuwi apa direken dek tok sing iso. Lah kok yo iso Cil. Lho kowe nuwun sewu. Lho wong ngaji ki awal mulane teko apa? Apa? ikrok to pertama. iya Ali pitunggalane to. Bener. Takono aku. Cil. Aja sembrono lho Cil. Ya sepurane lho ora apa karo Surabaya lho kene etan lho Le. Iya. Iso tenan. Kon lek ngawur. Ya iso to. temen iso ya? iso alibak tak sapi tunggalan ini saya artikan dalam hatiku saya sendiri duwe percaya wah aku kan duwe buku ini yang ngomah iya iya jajal buku apa ini lo kosong ya enak buku ini alibak tak tak artik ning dalam hatiku sendiri. Takono. Alif ki apa? Takono. Upama alif artine? Alif itu A itu Allah, lip itu tangga. tangga itu pasti lurus ke atas dan ke bawah. Artinya awake dhewe lak madhep marang Gusti Allah kudu lurus ke atas, hablul minallah, ke bawah hablul minannas. Apa ah, iki? Jeru, Mas. Jeru iki jane. Saking aku meneng jane. Memuji Nyesti Sawiji memayu hayu ning sesame. Wis ngoten niku pokoke. Jeru iki. Ning gayamu wis biasa ae ngono lho. Abot ah, iki cengel lho. Takon mau alip ya. Alip. Bak. Bak. Bak itu wadah agama itu juga wadah. Awe dhewe lak nyemplung neng wadah kuwi aja nganti ucul teko itu dhewe-dhewe. Hah, buat iki. <laughs> Jeru iki, tak duduk Wadah. Wadah. Gak oleh ucul teko wadah. Iya aja nganti ucul teko wadah kuwi. Wis wadah iku wis dhewe-dhewe. Oh. Alibak. Tak, tak. Saya kira sampean-sampean tak akan sulit memperdalami agama Islam kalau sampean yakin, kalau sampean suka. Nah, buat ini. tak akan sulit akan sulit mempelajari iya lah awakmu seneng hmm, iki lho cengel wabot sampean sak ali bak tak sak aja mikir sakmu dhewe pikiran sake wong liya kok iso ngono artine iki wong urip ning donya iki aja nganti lali sedekah eh sedekah sedekah ki penting lho nuwun sewu lho aku gak pamer lho isuk wong gen tak kei TV lho lho enek wong jaluk enek wong jaluk ning omahe tak kei TV lho lho bengi tak kei kulkas weh eh eh yo iso disetel yo ora wong kerduse tok kuwi <laughs> ngono oleh pamer iki ki penting sedekah dadi aja mentengke sake dhewe iya pikiran sake wong liya Jim, Jim. awakmu nglakoni salat limang waktu ora bakal jimbe malah bakal sehat ngono jimbe iki jimbe ki dekor lho goblok ora bakal jimpe malah sehat pola ini kuwi padha karo olahraga lho. Hmm. Benjam gerak terus. Ya, ya. Jeru iki. Libak tak sak jim. Ha ha itu yakin sekali Islam tetap Islam. Damput. <laughs> Raine ngene wae. Meletik uteke. Eh? Meletik diengkolmu. Lho, lho aku iki salut Mas karo sampean. Aku meneng ae mung mung batin tok apa gak roh aku kaya apa mung batin awakmu rendah hati aku dadi kok koyo tak takon le jin hak kok kok akeh ram sing mbok takon eh ngelu siraku kok iki lho Lah iya kok akeh men wis esuk ben e lho tanggapne. <laughs> Artine apa? Wis esuk ben. Iki rung mikir teko kono. Ngawur e. Mas, nggih. Iki ana pundutan saka Mojo sing nanggap Mojo ke nyuwun oh, sampe nyekel klinting. kelunceng kelunceng oh, kelunceng mas kelunceng kuwi kedanen karo sampean dadi tak aturke iki garap perkara sak kelunceng iki ora gampang ngono nggih niki lek mboten wong etan wis ora kuat iki mulane abot iki liyane aku wis ora sing mampu liyane kuwi ya ora iso nggih bayarane mbiyen ngene iki 35000 <laughs> weh jadi serba bisa Mbak Oh, iku iki ah, ciri khas iki. Ciri khase Banyuwangi yo. Niki Mas. ciri khas wetanan bopo Bupati lak wetanan iku mesti wonten kluncinge kalih gandrung. Eh, gak, gak jelas suaramu ayo. Gandrung nah, kalih kluncing. Nah, ngono cangkeme. Lho. Lho, maksudnya ku jelas, eh. artikulasi ku jelas. Kulo mbijing mboten tumut rombongan iki nggih. Nyapa? Nyapa ki? Wasar kasar sindene ning ngene. Basane Surabaya pancen ngono. Oh, Surabaya ngono kuwi ta? Ciri khas. Jangkrik kowe iki. <laughs> pelok barang soko silinder diganti pelok barang ya prof iya apa nganggu dandang gula versi inggris ya e? kok itu anak keluncingnya e? oh iya weh baju wangen iya membiak mayung iya monggo eh, iya pelok barang Oh, <coughs> enak enak kenoyote. Iya kan? Ngene iki lak njaluk dipateni ngene iki. Kok iso kene wis siap-siap kon nok bengok cangkemmu rene. Ayo, ayo. Rene kon. Pak, sampean golek tukang kluncing liyane, Pak, timane bacok aku susu. Kok iso kene wis standby siap ngapalno lagu lah kok bengok iki? Eh, ancane ngono kuwi ya. Kok anggap budek apa piye? Heh? Lho, sing ngomong budek ki lho sapa? Kok iki ngomong aku budek? Budek. Eh, Ngarani aku budaran oh, eh, eh, Jogja iki lho panganan gudeg enak. Gudeg apa budeg? Gudeg. Gudeg. Jane yo budeg jane. apa? Apa? Oh, ora yu. Weh, wasare ra mlok iki. Eh, enak-enak note membiat mayun yote, membiat mayun yote. membiat mayun. Saka slendro ganti pelok. Yo! Ya! Yeah! Banyuwangi ngene iki. Ciri khase ngono kuwi. Ciri khas, tapi ya duduk engkol ngene iki jane duduke. Ya saka iki enek iki tok ae. Ya meneng go dhewe sampean. Ya, iso tak go netang. Suara Suarane eh, Suarane parante langsung malah perangan. Aku mbiyen ngono kuwi jane mbiyen tapi. Ora kelakon. 35 bayaran 35. 35 ae semangate ngono. Suwe kepira rame-rame. Kaya ngene sesuk kok ape lawas ile kebacut. Gendeng belam biangan. Belam biangan tik, belam Yoi. nyarani Nuswantoro Nuswantoro yo oi ora Nuswantoro ya nyuwangi dion ya nyuwangi dion yo gorote te wetan segoro lor lan kidul yo te lor lan kidul alas angke hang keliwiat liwiat yon hang keliwiat liwiat yon jajal kon sing nembang hang keliwiat liwiat ngono hang keliwiat liwiat blambangan tik eh, eh, blambangan walik ana ana walik lah awakmu randang muni-muni kula aku ra yo nyapoh aku malah menenge ayo blambangan dion oi cut ah, eh, ah, ah, Joget, tukang kelonceng adat. ngerei probo aja takon seneng susah dadi songgo anahe ndiah dion tanahe ndiah dion tanah Gumelar, Dion. Gumelar, Dion. Kumelaring Taman Sari Kumelaring Eh, Taman Sari, eh Loh, loh, kok sampe eh, ini loh Kumelaring Taman Sari Taman Sari Nuswantoro Eh, eh itu ciri khasmu kudu dionekke sik. Nggih. U ait eh, brut karo ngereki propo. Nggih. Ulian Andung bisa lagi ngene andong yo Oh, sampean iki ya penyanyi ya, Mas. Loh nggih, asline kula penyanyi. Pimpinan orkes ya. Loh pimpinan orkes oke, penyanyi juga oke. Okay. aku sapa to sing ora kenal iki? Dadi cahetan karo sampean kenal ya, Mas. Lah, etan iso ngisor kula sedanten. Oh. Geng termasuk ya. Nggih, geng motor kula niku. Lho, kok iso geng motor iki lho? pasti mesti wong iki sah nakana kenal kowe kabeh ya. Loh kenal lho. Wedi karo sampean. Sak Lah cah nakal wis sapa wae tani sak ngisorku kabeh. Wedi karo sapa? Cetuk aku mesti ngene lho. Hmm. <laughs> Saking wedine. Saking wedine ya. Lah ra wedi piye wong celanaku mloro dadi isin kaya ngene. Ya wedi to. Iku cara gleger kaya ngene ya. Gleger kaya apa kaya. Gleger. Gleger. Geger ya apa? Maksudnya dedek kowe kaya ngene Alah kaya ulere garbes sae kok. Garbes piye? Mas, ana pundutan cek to. Iki aku mau nuruti sing kok aja mundut ya. Nggih, sampean kan ngerti lagune Demis. Deni, eh Demi. Demi, ya. Sapa? Deni lah kuwi. Alah matamu. Wah. Maksudnya aku lihat delok bocah ayu ae disebut terus jajal aku po. Nah. Lah apa? Kamu kayak truk nak. jale nembang mas aku yo kangen karo tembange Demi ah. oh Demi tutupe wirang to nah sing ah. lagi hit laku to sik tutupe riwak wirang apa wirang tutupe wirang tutupe dandang tutupe baskom bang <laughs> nggih tutupe wirang niku kuwi kondang ya mas kondang kaloko to mriko liyane kuwi apa nggih lha kula niku jane kesukaane mboten lagu Banyuwangi malah pop niku kula jane aliran oh. kula niku pop jane ngene iki piye ning ati iki jane aku. Kok iso piye to, Cek? Ya kaya wali Saturpen bareng lho seneng aku. <laughs> Saturpen. Lah ya Peter Pan, Smash, Jupiter, Vario bareng kuwi. Seneng aku. Malah sepeda motor kok saya. Demi nggih suka saya. Wow. Demi niku tutupe wirang. Eh, satu nada. Dadi kuwi nek wedoke lan nyanyi Mas ya. Wonten. Biyen wedoke nek Banyuwangi ya ayu. Wayu mriko. Karo Ayo Lah. Sepuntene lho. Apa? Ya apik. Apik ya wis kaya ngene iki, ya wis glegere sampe Aduh. <laughs> Kok aduh piye to? Maksudnya lho Probor ini Surabaya kene Banyuwangi etan kok. Oh iya bener ya. Aduh Penyanyi putri sing kundang Banyuwangi sapa, Mas? Saliono. Eh. Eh. Suliana. Suliana. Putri Saliana non sewu Suliana. Oh. Sebenere Saliono. Oh bapak eh Saliono iki jane. Prop anu percaya iki sapono sik keringete lho. Anu, Prop. anu anu. Salah. Ya ampun, Mbak Probo romantis Mbak Probo. Romantis piye to diowo-owo romantis lho. Dilapi kok. Dilapi, dilapi. Kurang Berarti, halus ta, Mas. Ora, ora wis timbane mbok kasare mbok ngenekne malah entek. Satu hmm. nada. Loh, iso apa ora orkes iki? Eh. eh. Iso nyek, iso Kuat iki lho orkes iki kuat. Lah biasane mbok elok orkes ndi ae. Lho, apa tukang orkes iki ketara Mas kuat karo ora? Nggih. Lah kopi semon ketinggal. Tak kopi se gitu. Lihat kita wong desa-desa gitu. Apa lek wong desa gak kuat ngono? Nyek ngono kuwi. Yo ora sekile aku mung tekok sekile tok. Desa wong ning kemampuane. Mongko percil yo ya, gunung lho. Lho langge, nggih. Lho mboten. Bukan niku pripun? Eh Mas, satu nada Mas, tutupi wilan Mas. Sun mung bisa nguntal kapuro. Eh, eh, eh. eh. Loh kok yo ngucap sepuro. Ngucap sepuro ndeng. Duh. Sun mung bisa ngucap sepuro. Ndeng ngono kok. Ndeng iso nguntal gapura yo. Reputasiku menurun iki guru-guru ini. Wong lagi pisanan wis kleru ngono lho. Sepuntene lho, sepuntene. Sepuntene bapak. Padahal kancamu bosan agung juanda barangnya Mas. Lah sinten to niku Sodik. Kalah. Hmm, hmm. Rozi, Rozi, Broden, Broden. Hmm. Apa ngono iku? Sak ngisor. Oh, sak ngisor sampe. Hmm. sak ngisormu. Ya iya ta. Lah kok iso? Loh, aku ning dhuwur omahku gunung dhuwur. Kepinterane iki lho Mas. Lah kepinterane standar, iki suarane bisa diadukan ya Mas. Sun mung bisa ngucap sepura sekatae dosa mula Sik sik sik. Lho eh, kok eh. kok puji-pujian lho iki? Poso malah pujian iki lho. Aku kelingan poso ya lho iki. Sepurane lho Cah, ya. Jebul sikilmu apik jebule. Sepurane. Sepuro. Nong raino bengi. Nah. Son mung bisa ngucap sepura Nong raino bengi. cukup cukup. Probo ki Yuri eh, Surabaya eh, sekarang. Dia kuliah di Unisa di didadekne Yuri. Jadi nek ngoreksi menganalisa lagu ki pinter. Sepurane lo ya. Kon kok isini sini. Lah nyawa to? Kon ojo nyangkem tok ae. Ekspresi. Oh iya yeah. Wah, ya sepura. Iya iya. iya. Kepelan, Bro. Uh. Aduh. <laughs> Wah. Mulane ampun aku harus itu ayo. Iki saran, saran. Membangun. Prap, keplane prap ya. Lah, ma. <laughs> Masa juri ngeplai sirahe serta. Sepurane. Iya, iya, iya. Luntur ngene iki terus suku. Berarti damel ekspresi ya? Ekspresi, ini kurang ekspresi membangun. Loh, masa kuli? Loh, maksudnya aku nyanyi, lek nyanyi tok kan elek. Iya. Dadi ekspresi ku iso membangun Ini lagu sedih. Ini lagu sedih. Nah. Iya wes. son mong bisa ngucap sepura dongraino bengi rupa pengangan memuli arep terus terang insya Allah Hop, hop, hop. Dasmu ngeluh, dasmu. Iki nangis kok ngelu piye to iki? Lah kon kok godok indas terus? Lah terus piye karepmu? Wis standar, standar wis ah, biasa. Kurang mau artis ngono iku wis akeh. Lah terus? Kurang awakmu nek menjiwa iki kurang, Jil. Sing tenanan. Berarti koyo cah cilik ngene. Iya. Ya Nek nangis nek oh, pengen delosor, delosor guling-guling. Heeh. Son mong bisa ngucap sepuro. iki sing tak goleki. Iki jengkolmu iki. Ki kurang enek, Cil. Ya malah wong stres aku susu. Terobosan baru, Cil. Terobosan apa ya terobosan kecengoan iki mau. <laughs> Assalamu. Ya, Slendro, Mas. Assalamu.